بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapokutana tena kuendeleza mazungumzo yetu kuhusiana na baadhi za tabia au baadhi ya tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala tumetangulia kuzungumzia eh, Eh, khashya yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala tabia yao nzuri pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala na leo Sheikh anatutajia tabia nyingine njema ambayo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa nayo ambapo sisi pia tuweza tukajifananisha na wao na tukajibidisha kuwa na tabia kama hii nayo ni adamu intiqamihim alayhimus salam li anfusihim mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa revenge hawalipizi kisasi e, kwa sababu tu ya nafsi zao kwa sababu tu mtu alinikosea lazima nilipishe kisasi la walikuwa radhiallahu uh, alayhi wassalatu wassalam ni wingi wa kusamehea na kukasirika kwao si kwa sababu wao wamekosewa si kwa sababu wao wame wameudhiwa bali alikuwa akikosewa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo ghadhabu yao yapanda ndipo wao wangechukua hatua lakini mara nyingi walikuwa wanapokosewa wao wenyewe walikuwa ni wapesi wa kusamehea na wala hawakukuwa ni wenye kuchukua kisasi kwa sababu tu ya, kuli, ya, ya kulipiza lile walilofanywa wao wenyewe anasema Sheikh hafidhahullah ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام annahum la yantaqimuna lianfusihim na miongoni mwa tabia njema za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wao hawafanya revenge kwa sababu ya tu nafsi zao wala yantasiruna laha na walikuwa wao hawazinusuru nafsi zao bali walikuwa wakinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bal kana hamuhum wa maqsaduhum mardata rabbihim azza wa jal bali ilikuwa hamu yao na malengo yao makubwa maishani ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala fala yantakimuna illa idha intahakat hurumatullah ta'ala walikuwa wao hawalipizi kisasi isipokuwa ikiwa yani hishma ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala yamefanywa ikiwa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala hayajafanywa hapo ndipo walikuwa wao wakienda mbio kuhakikisha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia ama lianfusihim fala ama kwa nafsi zao eti mtu amenikosea kwa hivyo lazima ni revenge nitamuonyesha nitamfunza adabu la hayakokuwa na jambo kama hilo kisha Sheikh anatupatia baadhi ya mifano tuchukue yale ambayo tutaweza kuyachukua kwa kuyachukua kwa leo kisha insha Allah taala tutamalizia adabu hii ama tabia hii njema ya mitume sallallahu alaihi wasallama katika sauti yetu takayofuata na uh, mfano wa kwanza kabisa Sheikh ametupa ni Yaqub alayhi salam mtume Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Yaqub ambaye alikuwa ni mtume alikuwa ni mtoto wa mtume na babu wake pia alikuwa ni mtume ambaye ni Ibrahim alayhi salam Yaqub alayhi salam alipojua alipojua yakuwa watoto wake walimfanyia khiana akajua ya kuwa walifanya makosa makubwa na hawa watoto wake wakaja kutambua ya kuwa kwa sababu wao ndo walipata habari mwanzo kabla ya Yaqub walipokuja kutambua ala kumbe Yusuf tuliyemtupa kwenye kisima yuhai ako hai yupo na yuko hai na ana Allah subhanahu wa ta'ala anamruzuku walipokuja kulitambua hilo wakarudi kwa baba yao hali ya kuwa ni munkasirin hali ya kuwa wamekuwa wadhalilifu mno wamekuwa wanyonge mno wanarudi kwa baba yao na kukiri makosa ambayo walifanya miaka mingi tu iliyotangulia qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in ya baba yetu tunakuomba utusamehee ama utuombee istighfar utuombee msamaha kwa madhambi zetu hakika sisi tumefanya makosa makubwa Allahu akbar wametambua kuwa Yusuf yu hai tena si hai tu bali yeye ndio amekalia hazina ya vyakula ambao wao wanaenda kumuomba sadaka awafanyie wema Yusuf alayhi salam Yusuf alishawatambua alishawajua kitambo kuwa hawa ni wale ndugu zangu wao hawajamtambua walipokuja kulitambua hilo moja kwa moja wakarudi kwa baba yao na kumuomba baba yao awafanyie istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala na pamoja na kuwa Yaqub alayhi salam alionja machungu ya kumkosa Yusuf alayhi salam baada ya ndugu zake kumfanyia makr baada ya ndugu zake kumfanyia eh, vitimbi na wao kumdanganya baba yao ya kuwa ameliwa na umbwa mitu pamoja na yote aliyoyapitia Yaqub alayhi salam Yaqub akusema sasa mtanitambua sasa mtaniona kumbe mlinidanganya kumbe nyinyi ndio mlifanyia Yusuf kadha wa kadha wa kadha nitawashtaki nitafanya kadha la lam yantakim hakuchukua kisasi alayhi salatu wassalam bali alisema nini akasema qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim akachukua ahadi ya kuwafanyia istighfar <clears throat> kuwaombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaambia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehea na ni mwingi wa kurehemu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu na hapa kama anavyosema Sheikh Yaqub alayhi salam hakusema saufa astaghfiru yani Yaqub alayhi salam kwa nini alisema saufa astaghfiru walam yaqul sa walam yad'u lahum mubashara kwa nini Yaqub alayhi salam hakuwafanyia dua moja kwa moja pale pale wamekuja kutafuta msamaha kwa Allah bora Yaqub kusema Allah awasamehe Mwenyezi Mungu atawasamehe madhambi yenu hakunyanyua mkono na akasema Allahumma ighfir lahum alisema alichelewesha istighfari yake ni kwa nini alichelewesha baadhi ya ulama wanajibu kwa kusema ya kuwa baadhi ya mufassirun biannahu akhara du'aahu lahum ila as-sahri ya kuwa alichelewesha kuwafanyia duaa watoto wake mpaka wakati wa suhur fi thuluthi al al-akhir wakati ambapo kwamba dua yatarajiwa kujibiwa sana Allah husikiza maombi ya waja wake zaidi alichelewesha dua yake mpaka wakati huo angalia ihsani yake yani uh, badala hata kuwafanyia dua moja kwa moja anaangalia ni wakati gani ambapo the dua is more likely to be answered huwa wakati ndipo yeye ananyemelea aweze kuwafanyia dua na Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwa kuwasamehea madhambi yao ni wakati ambao ni wakati mubarak wakati ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu wenye kufanya istighfar wakati kama huo na anasema wal mustaghfirina bil ashar Allah subhanahu wa ta'ala anawataja kwa uzuri hawa ambao wanafanya istighfar wanafanya tauba wakati ambapo ni wakati ule kukula dako nusu ya au thuluthi ya tatu ya usiku vile vile Yusuf alayhi salam yeye hakuwachukulia ndugu zake kisasi <clears throat> pamoja na yale yote ambao amemfanyia na alikuwa na uwezo wa kuwachukulia kisasi pale mfalme alikuwa akimsikiza alikuwa na uwezo wa kuwachukulia kisasi lakini alisema qala qalu innaka la anta yusuf walisema kwa mshangao wewe ndiye Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi na'am mimi ni Yusuf na huyu ndugu yangu Benjamin qad manna Allahu alaina Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia ametuneemesha kwa khairi nyingi innahu mayattaqi hakika yeyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kusubiri innahu mayattaqi hakika yoyote mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wayasbir na akawa mvumilivu katika mengi yanayompata basi fa inna Allah la yudhi'u ajra almuhsinin hakika Allah subhanahu wa ta'ala huwa hapotezi malipo ya wenye kufanya wema je um, Yusuf alayhi salam aliwachukulia ndugu zake hatua pamoja na kuwa walikiri قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين walikiri ya kuwa wamefanya makosa na, na baadaye wakakiri kwa baba yao kwa kusema inna kunna khatiin sisi tulifanya makosa makubwa walikiri makosa yao lakini je Yusuf alichukua kisasi aliwazomea alifanya na kufanya na kufanya hasha dhalik alifanya nini hapo ndipo tutakapoanzia biidhnillah tabaraka wa taala katika darasa yetu takayofuata wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullah